Esperigai faboi por Africo. Nova, tre fructodona cae climat resista predajo de fabo, igas agriculturistoin gioiegi en la Orient Africa lando Ugando. Precipe en la nordo de la lando necessas nutri, crom la propra malorice en lo giantaro, ancao pli ol unu miliono da rifugintoi, kiwi dum la pasinta iaroi estas venintai el la milit chaosa naibara lando suda sudano. Nun la Uganda registaro cae agriculturae expertoi vetas jela nova super fabo. Precipe en la nordo de Ugando gi unue disvastigis. Ancau trans la limo al suda sudano giam estas comerzata Principe la blanca fabo cun rugia strioi nomigas nabe tec quin, set gi plene correspondas al sia crom nomo. Gi rapide crescas, cae maturigas, estas tre fructodona, estas resistiva contrau plei multai malsanoi, contrau damagi insectoi, contrau secezzo cae varmego. Gi rapide fin cui rigias, cae distingigias crome l'augusto per sia dolcezzo. La nova spezzo estis disvolvita la natura maniero, sen gen tecnico, cun ciui ties mal avantaggioi. De sciencistoi el Ugando, cune cun internazia esplor instituto por tropica agriculturo en Colombio. Lau indicoi de tiu instituto La faboi estis predatae convenzie per selectado, aparte por la secae circunstanzoi kiwi povas causi malsategon se malaperas agriculturae areoi. La organizajo mastrumas unu el du datum bancoi por faboi en Africo. Unu datum banco trovigas en la Uganda cef urbo Kampala, la dua en Malavio en la Suda Africo faboi el tiui du datum bancoi estas dissendatai al partneroi en tridec Africae landoi por adapti la faboin alla concernai regionai circonstanzoi. La agricultura organizo de uno, FOAO, pasintiare mendis ce granda productanto plura intuno inda semagioi, kiwi longe estas distonatai crom la semajoi por aliai basai nutrajoi, al sud-sudanai rifugintoi en Ugando. La help organizo esperas che per tio la rifugintoi mem cultivos nutrajoin anstatau plene fidi pri help liberajoi ciui pasintiare pro mancantai i rimedoi devis esti reductitai. Ja, granda parto de la sud-sudanai rifugintoi mem laboris antaue en agriculturo, cae tial oni esperas, che tiu helpa agado al porto successon. De quindec kilogrammoi da semagioi, la expertoi de FOAO calculas pri ricolto de gis du mil kilogrammoi da faboi. La fructo besonas sestec, gis septec tagoin por maturigi aliae fabae spezoi besonas inter octec cae naudec tagoin. La rifugintoi ja ne disponas pri multe da cultivebla cae fecunda grundo, sed la superfabo crescas ja prescau cie, cae ne besonas multe da spazio por cresci. Eble estonte necessos ancau genetike modifi la fabon, por gin optimumigi ancorau.